بسم الله الرحمن الرحيم Kada smrt nam približi Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kese. Olakšaj nam o Allahu. da šehadat Ne smije, draga moja braćo, čovjek smetnuti sa uma, da će napustiti jednoga dana ovaj svijet. A ne zna kada će to biti. Skoro nam u Sarajevu čovjek prestani na seždi. Na seždi došao je velik smrti da mu uzme dušu. Ne zna čovjek kada će biti. Mogao je tako preseliti u kafanju. Ali je odabrao Islama i vina. عذaba nas sačuvaj i otkloni od nas samu.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 stvorenje, poslanik Muhammed sallallahu alaihi morao napustiti ovaj svijet pa svi ljudi koji dolaze nakon njega su preći da ga napuste. Kako kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala i na dan kada će se ova zemlja zamijeniti drugom zemljom i nebesa i kada će ljudi izići pred gospodara te barake o ta'ala jednog, jedinog i svemoćnog. Uzvišeni Allah te barake o ta'ala nam, draga moja braćo, pojašnjava stvarnost ovoga svijeta pa kaže, znajte da je život na ome svijetu igra i zabava i ukrašavanje i hvalisanje i nadmetanje sa imecima i porodom. Kao primjer kiše pomoću koje bilje raste pa biva zeleno. Pa zadiri jača svojom ljepotom Potom ga vidiš kako žuti, potom se osuši i nikakve više vrijednosti nema. A na ahiretu je bolna patnja ili oprost od Allaha i njegovo zadovoljstvo. A život na ovome svijetu nije ništa drugo dovarljivo naslađivanje. I potvrdio je ovu stvarnost poslanik sallallahu alejhi u hadisu koga nam prenosi imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosila od Tehla ibn Sada kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam kada bi dunjaluk vrijedio kod Allaha, ne bi nevjernika ni gutljaja vode napojio. Kada bi išta kod Allaha vrijedio, koliko i krio mušice kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne bi nevjernika ni kutlaja vode, ni kutlaja vode napojio. Sada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme oporučio svojim ashabima da ne vežu svoja srca za dunjaluk, već da ih vežu za ahiret. Kako je oporučio Abdullah ibn Omar radijallahu ta'ala anhuma kada mu je rekao budi na ome svijetu kao stranac, budi na ome svijetu kao putnik, namjernik Uzvišen je Allah te barake o ta'ala kaže u Kur'anu أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون Šta misliš kada bismo mi njima dali godinama da se naslađuju? Potom im dođe ono čime im se prijeti. Kakva korist od naslađivanja kojim su se, kojim su se koristili? Ne smije, draga moja braćo, čovjek smetnuti sa uma da će napustiti jednoga dana ovaj svijet. A ne zna kada će to biti. Skoro nam u Sarajevu čovjek preseli na seđi. Na seđi došao je melek smrti da mu uzme dušu. Ne zna čovjek kada će i gdje Mogao je tako preseliti u kafani. Ali je odabrao put Islama i dina i dao mu prijednost nad nepokornošću i kufrom. Uzvišen je Allah te barak je otala učinio ovu zemlju livadom gdje se sije. A plodove ćemo ubirati kada nam bude najpotrebnije kod našeg gospodara te barak je otala. Kada neće pomoći i meci ni sinovi, osim onome ko dođe pred Allaha čista srca. Uzvišen je Allah te barak je otala, kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. وَمَا جَعَلْنَا مِنْ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَيْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ I mi jednom čovjeku prije tebe nismo učinili vječnost. Ako ti umreš, hoće li on do vijeka živjeti? I kaže uzvišeni Allah te barake o ta'ala, Muhammed nije ništa drugo za poslanik. I prije su njega poslanici prolazili. Ako umre ili bude ubijen, hoćete li se vi ponovo svome paganstvu vratiti? Zabilježio je imam Tabarani u svome srednjem mođemu, sa dobrim lancem prenosila sa da je Ebu Horeire, radijallahu ta'ala anhu, jednoga dana došao do Medinske pijace, pa je rekao, o ljudi, kako ste samo nesposobni, kako ste samo nemoćni. Pa su upitali zbog čega o Ebu Horeire. Kaže, eno, tamo se dijeli miras poslanika, sallallahu alaihi koga je ostavio. A mi ovdje ne želite otići da uzmete svoj dio koji vam pripada. Pa su ostavili svoje štandove i prodaju i požurili ka džami. Pa su se nakon izvjesnog vremena vratili. A Ebu Horeire stoji i čeka i znaju da će se vratiti. Pa kaže, što ste se vratili? Kažu, Allah ti se smilovao o Ebu Horeire. Nismo ništa našli da se dijeli. Ništa vidjeli nismo. Kaže, za nikoga niste vidjeli u džamiji? Kaže, vidjeli smo ljude, jedni klanjaju, drugi uče Kur'an, treći, kaže, stiču znanje, posjećaju se na halal i haram. Kaže, teško vam se, to je nasljedstvo poslanika, sallallahu alaihi sallam. To je njegov miras koji se dijeli. to je miras poslanika prije njega, jer oni nisu ostavili za sebe dinare i dirheme, već su ostavili znanje prema nahazehu, ahadu bi hauzinu Ako uzme to ahiretsko znanje, uzeo je za veliko dobro. No međutim čovjek, draga moja braćo, često biva odveden sa ovoga puta. Puta razmišljanja o smrti i da će jednoga dana napustiti ovaj dunjanuk. Pa ga odvede njegova porodica, njegovi imetak, njegova trgovina, njegov biznis. Pa živi u drugim nadama. Kako će živjeti i kako će uraditi i kako će napraviti. A onda za a odlazak sa Dunjaluka je na stvar. Toga neće biti sačuvan ni odabrani poslanik, ni najbolji melek, pa kako da budu ga sačuvani drugi ljudi? Poslanik sallallahu alejhi ve je upitan kako bilježi Imam Ibn Mađe sa dobrim lancem prenosilaca. Koji su to vjernici najbolji? Kazao je ahsenuhum khuluqa. Oni koji imaju najljepši ahlak. Najboljeg imana i najboljeg teuhida i najboljeg šehadeta su vjernici koji imaju najljepši ahlak, tako kaže Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Potom je pitan wa ejul mu'minina ekjes, a koji su vjernici najpametniji, najrazumniji, pa je kazao ekseruhum li meuti zikra. Oni koji se najviše prisjećaju smrti, ti su najpametniji. Kaže Al-Bara ibn Azir, kako bileži ibn Mađer u svome sa dobrim lancem prenosilaca. Bili smo sa poslanikom sallallahu alaihi na dženazi, pa je sjeo pored kabura i plakao dugo, pa je rekao, braćo moja, za ovo se pripremite. Braćo moja, za ovo se pripremite. To se pripremite se za moment kada ćete biti stavljeni u kabur i kada vam ništa neće pomoći do vaša dobra djela koja ste koja se činila. I zato je govorio poslanik sallallahu alaihi wasallam kako bili živno Hibban od Ebu Horeire i bilježi to isto El Bezar od Enesa Ibn Malika kaže sjećajte se onoga što će prekinuti vaša dunjalučka naslađivanja. Sjećajte se smrti, jer će ona prekinuti vaša dunjalučka naslađivanja. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je bio na smrtnoj posteli govorio je La ilaha illallah inna lil mauti Nema Boga osim Allaha, u istinu smrt ima svoje muke. A u drugoj predaji da je brisao svojom vlažnom rukom čelo i govorio bi Allahume a'inni ala sekaratil maut. Kaže, gospodaro moj, sačuvaj me ili pomozi me pri ovim smrtnim, pri ovim smrtnim mukama. Čovjek, draga moja braćo, po prirodi svojoj mrzi smrt. Kako je kazala Ajša, radi Allahu da anha poslaniku sallallahu alaihi sallame, kaže Allahu poslaniće, a ko to od nas ne mrzi smrt? No međutim, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, u hadisu koga bilježi imam Ahmed, od Mahmuda ibn Nabida radi Allahu anhu, čovjek mrzi dvije stvari. Mrzi smrt, a smrt je vjerniku bolja od fitneta. I mrzi malo metka, a malo metka mu olakšava njegov hisab i polaganje računa. Omer radijallahu ta'ala kada je bio na smrtnoj posteli, došao mu Ibn Abbas, kako bilježi vam Buharija u svome sahihu. Pa mu kaže, vladaru pravovjednih raduj se. Umro je poslanik sallallahu alaihi sallam bio je zadovoljan s tobom. Nakon toga si vladao pravilno. I evo te sada umireš kao šehid i počeo nabrajati njegove fadilete. Pa mu kaže Omar radijallahu talanu, o bratiću moj, kamo sreće da nikada nisam postojao i kamo sreće da sam crna zemlja ostao. Stoga je govorio Omar Abdelaziz, rahimehullahu ta'ala, govorio je Ne želim da mi se olakšaju smrtne muke, jer je to zadnje za što čovjek biva nagrađen, nagrađen na ovome svijetu. Molim Allaha te barake o ta'ala da nas usmrti na riječima La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين olakšaj nam o Allahu Studio Kelser nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Austrija ili na e-mail kontakt at kevser.net Studio Kelser. I meleki pitat stanu Azaba nas ti sačuvaj i otloni od nas samu. Kad u kabur spuste nas i meleki pitat stanu. Azaba nas ti sačuvaj i otloni od nas samu. Oprosti nam naše grehe, i sačuvaj nas sramote, podari nam o Allahu nadmašne dženecke lepote. Oprosti nam naše grijehe i sačuvaj nas sramote, podari nam o Allahu ምን አድማሽነ ጀነት ገረፎት ቃል ይዘነ ውስታነሞ ዲን አስራሃታት ፖሽተዲ ዳኡ ጀነት ናስሩ በዱ መለኪ ማቲናሬዲ ቃል ይዘነ ውስታነሞ ዲን አስራሃታት ፖሽተዲ داء جنة يا ربي وبدون اسمه مكين